السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الرابع والثلاثين الحديث الرابع والثلاثون يقول المؤلف وفقه الله تعالى عندما تجتمعين مع الرجال في عبادة فلا يظهر لك صوت ولو كان بذكر الله هي ديو أنواني يا حديث يا ثلاثين نني حديث يا ثلاثين نني asema pindi unapokusanyikana pamoja na wanaume kwenye ibada basi usidhihirishe sauti wewe mwanamke kwa ajili ya kumdhukuru Allah yani kitaka kumdhukuru Allah mdhukuru pole pole na <clears throat> sauti isikuwe kubwa bihaithu wanaume wataisikia au kama ni ibada ya sala basi kuna utaratibu wake wa kufanya ukihitajika kumkumbusha imamu iko utaratibu ataueleza kwenye hadithi asiinue sauti lakini afanye kitu kingine hii ndio ilivyo hali ya mwanamke kwenye sheria ni kujistiri yeye mwenyewe mwili wake na ajistiri pia sauti yake yote mambo mawili kutakana stara kwa upande wa kike ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أسمى سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسمى تومي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال التسبيح للرجال التسبيح ني أفوبيش وكسما سبحان الله أفوبيش وكسما سبحان الله ونسمى التسبيح كسمى التسبيح kila mtu atafahamu kusudia subhanallah ndio maana tasbih na hii ni fani katika funun za lugha kwenye fani ya balagha katika ilmu albadi' kuna kitu hitwa an-nahd an-nahd kwenye ilmu albadi' an-nahd ni ufupisho kama hivi tasbih yani subhanallah hii huitwa an-nahd fi al-lugha la ilaha illa Allah wasema tahlil tahlil tahlil maana yake nini yani la ilaha illa Allah jumla ndefu kafupisha kufanya tahlil لا حول ولا قوة إلا بالله نسمى حوقلة بسم الله الرحمن الرحيم ونسمى بسملة هي النحت kwenye علم البلاغة في علم البديع kwa hiyo hapa ndio at-tasbih maana yake ni kusema subhanallah lirijal ni kwa wanaume yani imamu akiteleza au akasahau wanaume watamkumbusha kwa kusabih yani subhanallah waseme subhanallah tasbih hii ni ikiwa wale wanaomkumbusha imamu ni wanaume ama ikiwa ni wanawake wanaswali wao kwa wao baina yao au ni wanawake wanaswali nyuma ya imamu mwanamume wakitaka kumkumbusha imamu watasema nini hawasemi subhanallah wanawake watafanya nini watasfiqu linnisa watasfiqu linnisa na kupiga kusi ni kwa wanawake kwa wanawake wala sio kupiga kusi kama kwenye harusi wala sherehe la ni kofi moja mbili tosha pap kupiga mkono na mkono tosha kiasi imamu kusikia lakini asiinushe sauti asiinushe sauti kumkumbusha imamu kwa sauti huenda ile sauti ikamshawishi imamu huenda ile sauti ikamshawishi imamu hivyo wanavyosema eh ulama katika ila lolozitaja lakini sinasi ni ijtihadi tu ni ijtihadi na itakuja inshallah tutaelezea kwenye masail kuhusu masala ya sauti ya mwanamke almuhim imamu akisalisha akitaka kukumbushwa akateleza wanaume watamkumbusha kwa tasbih wanaume watamkumbusha kwa tasbih na wanawake watamkumbusha kwa tasfiq na tasfiq ni kupiga kusi mkono na mkono kaugonga ikatoa sauti hiyo ndio tasfiq kwa hiyo wanaume wakaekewa tasbih wanawake wakaekewa tasfiq kwenye swala imamu akisahau anakumbushwa hivyo hivyo ndivyo alivyosema mtume alayhi salat wassalam kharajahu al-bukhari wa muslim kharajahu al-bukhari wa muslim قوله والتصفيق aliposema والتصفيق nini maana التصفيق التصفيق an tadhriba almar'atu ihda yadayha bil ukhra an tadhriba almar'atu ni apige mwanamke ihda yadayha mmoja wa mkono wake bil ukhra au piganisha na mwingine malengo nini malengo nini kufanya hivyo mikono litanbihi ala shay'in nabaha fi salah kwa ajili ya kutanabahisha sahau iliyotendeka ndani ya swala man nabahu shay'un yani man nasiya shay <clears throat> kwa hivyo kwenye swala ikitokezea sahau mwanamke haseme subhanallah anapiga kusi anatukua mkono wake anaupigisha na mwingine utoe sauti lakini asifanye kama anavyofanya akiwa kwenye sherehe zao la kule ni kupiga kwa lahu na laib itakani ndani ya sala ndani ya sala apige kwa namna ya kutanabahisha lidhalika an-Nawawi rahimahullah kwenye sharh Muslim mpaka akataja namna yake akasema kitanga chake cha mkono wa mkono wa kulia apige kitanga cha mkono wa kushoto kwa juu si kwa ndani kwa maungo yake kwa juu yake si kwa ndani yake kwa sababu tu ni lengo ni tanbih kidogo sio kupiga kusi kama harusini wala kwenye kesha la hadha yasluh kwenye sala ma yasluh kwenye sala kwa hivyo agongeshe mikono kwa namna nyingine sio kwenye sherehe anavyofanya hii ndio inavyotakana kwa sababu lengo hapa si kusherekea lengo hapa ni kumtanabahisha aliyesahau kwa hivyo haina haja kupiga kusi kwa kukariko kufululiza kama anavyopiga kwenye sherehe zao za kiki hadha ma juz kwa hivyo hiyo ndio maana nini at-tasfiq التصفيق النين معناك هي تنتضرب المرأة إحدى يديها بالأخرى للتنبيه على شيء نابها في الصلاة كي قلت سهاو ونصالة في هذا الحديث فوائد <coughs> في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة يقوان هي حديث نكوانبا الحديث دليل هي حديث دليلي على استحباب التسبيح في fi as-salah kupendekezwa kusema tasbihi ndani ya sala lirijali kwa wanaume kwa hivyo wao ndio waliopendekezewa kusema tasbihi ndani ya sala idha nabahum shay'un wakisahau chochote mwanamume imamu akasahau wale maamuma watamkumbusha kwa tasbihi الحديث دليل على استحباب التسبيح في الصلاة inapendekezwa kuleta tasbih ndani ya sala lirijali kwa mwanamume idha nabahum shay wakisahau chochote wakisahau chochote anasema subhanallah na ni nini hukumu ya kumkumbusha imamu je imamu akisahau ni lazima akumbushwe au si lazima mahukumu na ikiwa amesahau kwenye qiraa amesoma Qur'ani makosa imam je ni lazima arakibishwe qiraa yake ama si lazima fihi tafsil jawab ni kwamba kuna upambanuzi kuna upambanuzi ikiwa imamu amesahau kwenye kusoma suratul fatiha akasahau aka aya moja asikumbuke asi kairuka aya moja kwenye Fatiha au aya kaisoma ndivyo sivyo kimakosa hapo ni wajib akumbushwe hakuna khiana yajib kwa wale wanaosikiliza nyuma wamkumbushe na wakitofanya atapata madhambi yote na swala itaharibika kwa sababu kama Fatiha haikutimia swala yote mbatil majus kwa hivyo ni lazima akumbushwe imam ikiwa amesahau aya kwenye Fatiha au amesoma makosa kwa hivyo makosa kwenye rukun ambao ni Fatiha ni rukun min arkani salah makosa hayo hayasemeheki na ni wajibu wale maamuma mkumbushe ama ikiwa imamu ameteleza kwenye kusoma sura zingine ambazo si Fatiha basi hapo si lazima kukumbushwa itabakia kwenye pendekezo pendekezo tu inapendekezwa akumbushwe lakini lao kama hakuna mtu alimtolea makosa basi la haraja inshallah wassalatu sahih wassala sahih kwa sababu ile sura nyingine si rukun si rukun min arkan ni sunna tu istihbab wala si lazima isome kwa hivyo kukumbushwa pia si lazima kwa sababu asli ya tendo lenyewe si lazima kufanya ni lazima baada ya Fatiha usome sura nyingine lazima si lazima lidhalika huyu kosa lake amekosea kwenye zile sura zingine ambazo si Fatiha kwa sababu ikiwa tendo lake mwenyewe kuisoma ile sura si lazima idha na kutolewa makosa si lazima adhabu lakini imam amesahau katika arkanu sala amewata sujud moja amesahau rukuu amesahau i'tidal au chochote katika arkanu sala hii pia ni lazima kumbushwa majus yule maamuma atakayekukumbuka yoyote katika maamuma aliyekumbuka wajib amkumbusha imam kwamba umesahau sajida moja asabbih kwa sababu makosa katika arkan hayasameheki ama akikosea wajibat ama sunan basi la haraja inshallah hakuna neno hakuna ubaya kwa sababu hata imam akisahau wajibat haibatilishi sala hata baada ya salama za kuambia sujudu sahau mambo kaisha ama rukun la haisameheki ni lazima ile rakaa mzima irudishe ni lazima ile rakaa mzima irudishe baada sala adhahu kwa hivyo hiyo ndio hukumu ya kumtolea imamu makosa ikiwa imamu ameteleza kwenye arkan ni lazima akosolewe yajib ikiwa imamu amekosea kwenye sunan na wajibatu sala hapo si lazima lakini yapendekezwa akumbushwe si hivyo hivyo yapendekezwa akumbushwe ثانيا katika faida ya hadithi ya pili وفيه استحباب التصفيق للنساء hadithi yapendekeza kupiga kusi au kupiga makofi kwa wanawake idha nabahunna shay'un fi salatihinna wakisahau chochote kwenye swala zao wapige kofi au wapige kusi mkono kwa mkono atoe gonganisha kwa hivyo mwanamke hakuna sema subhanallah imamu wao akisahau kama anasali wao kwa wao na mmoja wao katika wanawake wenzake wanamsalisha apige kofi hakuna usema oh madam hakuna mwanamume hapa nitatoa sauti yangu la hiyo sio illa kwa hivyo ikiwa wanawake wanaswali wao kwa wao baina yao ndo imamu mmoja wao akikosea watapiga kofi au imana wake wanasali nyuma imamu wanamume pia wakikosea tapija kofi kikosea tapija kofi hiyo ndiyo hali ilivyo hiyo ndiyo hali ilivyo ثالثا ثالثا فائده 3 فائده 3 وفيه أن صوت المرأة وفيه أن صوت المرأة لا ينبغي أن ترفع في الصلاة لا ينبغي أن ترفع في الصلاة حديث ونشكم بصوت يمنمك هاي باسي كن ينوليو كن يصالة نيانصالي pole pole kujisikizishe nafsi yake tu mwenyewe inatosha hususan wakiwa kuna wanaume amehudhuria nyumbani hadha la yajuz sasa lazima asome kwa siri pole pole hata kama sala ya jahria lakini sauti yake iwe chini kwa hiyo hadithi inakataza kunyanyua sauti kwa mwanamke akiwa yuwasali kunyanyua sauti kwa mwanamke ikiwa yuwasali hata akisahau asinyanyue sauti apige kofi hii ni ishara kuonesha sheria imekwenda mbio kuhifadhi sauti ya mwanamke isisikike sharia yenda mbio kuhifadhi sauti ya mwanamke isisikike ikiwa kwenye ibada watu wanasali wakasahau na ni dharura hii pia ameambiwa asiinue sauti asiinue sauti na ndani ya sala na ahitajia hapa kuongea ahitajia maana kumkumbusha imam dharura ya sala na bado amekatazwa kefa ikiwa kwenye hali nyingine ambayo hasali kwa mwanamke wewe kupita barabarani fua makelele kama tafikiri akili imemruka kisitukezea kwamba anazungumza tu akitia story akicheka sallallahu alaihi wasallam wala hajali kama wanaume wanisikia hapa wanaume wanisikia hata hajali haina maana na saa nyingine ni, ni, ni, ni kelele ya kumsomea mume saa nyingine ni kelele pengine kumtukana mume sallallahu alaihi wasallam wama tastahi wama tubali kio ndani ya sala ameambiwa hali yake iwe ni hii ha kif sasa kunja sala nasal Allah alaafia lidhalika yanbaghi alhadhar mwanamke ataka awe na hadhari na ulama mختلفiana ni nini illa ni nini sababu ya kuambiwa wao wakisahau wapige kusi wasitoe sauti ulama kakhtalifiana baadhi ya ulama wakasema kwa sababu sauti yake ni aura kwa sababu sauti yake ni aura afai kuinua mbele ya wanaume ndio maana akaambiwa aseme apige makofi baadhi ya ulama wakasema la al-illa ta'abbudiyya sababu ni kwamba ni ibada tu tumeamrishwa hivyo mwanamke ameamrishwa afanye afanye hakuna cha sababu kwa sababu bidalili lao mwanamke watasali imamu mwanamke mwenzao watasali wao kwa wao na imamu wao mwanamke hajaruhusiwa kuinua sauti ingelikuwa illa ni sauti basi ingalikuwa sheria imemruhusu wakiswali wao kwa wao waseme subhanallah mwanamke akikosea akiwa ni imamu wao hata akiwa imamu ni mwanamke baina yao anawasalisha hafai kusema subhanallah akisahau ni apige nini apige kofi hii ni dalili ya kuonesha kwamba illa si ile sauti illa ni ibada tu sheria imewaambia hivyo wafanye wa khalas wala si kwa sababu sauti yake ni aura wala si aura ama mwingine na hii ndio kauli yenye nguvu na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba illa ni ibada tu bas ni kwamba Allah ametaka hivyo tu ametaka hivyo tu asiinue sauti ya kiswali si kwamba sauti yake ni aura la ni kwa sababu Allah hataki tu afanye hivyo hiyo ndio kauli yenye nguvu na kauli <coughs> rajih fi almas'ala wallahu a'lam ثالثا au rabi'an faida nyingine ya ya tatu au ya nne وفيه وفيه جواز صلاة المرأة جواز صلاة المرأة خلف الرجل الأجنبي جواز صلاة المرأة خلف الرجل الأجنبي يجوز منامك كصالي نيوم يا إمام ومن أجنبي نه هم يجوز منامك كصالي nyuma ya imamu ambao imamu yule si mahrim yake yajuz hadha ma fi shikal واضح لذلك متومي akasema at-tasbihu lirijal kwa sababu wanaume ndio kama imamu thumma qal wat-tasfiqu lin-nisa fahadha yadullu kama mwanamke kisali nyuma wanaume kupiga kusi idha niaonesha idha ni yajuzi yeye kusali nyuma ya wanaume ajnabi yajuzi yeye kusali nyuma ya mwanamume ajnabi lakini tu apige kofi ikiwa imamu wake amesahau wala haraja fi dhalik wala hakuna ubaya kusali mwanamke imamu ni mtu ajnabi si mahrimi yake hakuna neno wala ba haraj fi dhalik bora tu aweko nyuma ya safu bora tu aweko nyuma ya safu aidan faida ya mwisho wa hadith ya tano faida ya mwisho ya tano ya hadith وفيه دليل على عدم جواز التصفيق للرجال وفيه دليل حديث دليل يكونيش على عدم جواز التصفيق للرجال kwamba haifai kupiga kusi kwa mwanamume hayo mambo ya kike hufanywa na wanawake yani mwanamume jitu zima wanaume zima tupiga kusi ya makofi kama alikosa kazi hadha min aljahl bidin wa min atashabbuh bin nisa huku kujifananisha na wake na sisi wanaume tumekataza tabia hizi mbaya haifai majus hii tabia inaendana na maumbile ya kike hii ni tabia inaendana na maumbile ya kike hata kimaumbile utakuta haendani na wanaume kupiga kusi lidhalik hadithi inaonyesha jawaz kupiga kusi kwa wanaume jawazo tasfiq eh, adami jawaz haifai kwa wanaume kupiga makofi kwa nini kwa sababu mbili sababu ya kwanza لأن فيه تشبيه بالنساء تشبه بالنساء sababu ya kwanza ni tashabbuhum bin nisa ni kujifananisha na wanawake maana wao walioruhusiwa jambo hilo na mtume alayhi salatu wasalam asema la'ana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa Allah amewalaani wanaume wenye kujifananisha na wanawake walmutashabbihatu min an-nisa'i bir-rijal na wanawake wenye kujifananisha na wanaume wote yule amelaaniwa na dhambi lenye laana huwa ni haramu kubwa kabira kwa hivyo haifai kujifananisha na wanawake ni dhambi kubwa na kupiga kusi ni kujifananisha na wake kwa sababu hadithi yasema watasfiqu linnisa hakusema lirijal hadithi imefunga hii tabia ya wanawake sio wanaume hiyo sababu ya kwanza kuharamishwa jambo hili sababu ya pili tashabbuhum bilkuffar makafiri sisi alikuwa hatuna dasturi hizi wallahi paka miaka ya juzi tu alikuwa hatuna sisi waislamu tabia mbaya hii lakini imetoka kwa makufar imetoka kwa gharb ndio imeingia kwetu imetoka kwao hii ndio tabia ya gharb yenyewe tazameni mtawaona kidogo wanapiga kusi kidogo wanapiga kusi na wao wapenda kujifananisha na wake penda kwao wao mwanamume za kwa mwanamke mwanamke za kwa mwanamume na kuna lolote sallallahu alaihi wasallam na'udhu billahi min dhalik yubihun kul shay arrajul atakuwa mwanamume ajisikia atakuwa mwanamke hakuna neno ruhusa eh ume uhuru wako ya ukiamua sasa hivi atakwenda kuvaa mabuibui kwa mwanamke sawa na mwanamke naye atakwenda kuvaa majinzi hapa tembea na mabuti yake na majinzi na manini kama mwanamume hamkatazi wal iyadhu billah hatuna mambo haya na yule mwanamume anayejifanisha mwanamke kwani alianza wapi alianza alinukia kwanza kwenda kama mwanamke la alianza kupiga kusi kwanza kwanza anza kidogo kidogo piga makofi piga makofi kisha mara ule ule ule hoyo waliaadha billah lidhalik ni kujifananisha na makufar Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana salatuhum 'inda albayti illa mukaan wa tasdiya almuka almuka ni as-safir as-safir ni mbinja kupiga mbinja in tabia makufar zamani wakienda kufanya ibada ufanya hivyo taona na mazumari sasa mbinja kitu kuzema mazumari eh mazumari na makasba na manai in tabia kufar wakienda kwenye ibada zao na ni nichunguzeni ibada zao zikose kelele azikosi makelele kila aina na hawa jamaa wameagiza wao na wakiambiwa nyufanana na nasara ukataa lakini haya haya hayo makasba na matari na manai ni نهاكوا كما نصارى ما في فرق العياذ بالله كوي وما كان الله سما وما كان صلاتهم يعني دعاءهم دعاء زاو كنيوم البيت يعني الكعبة وكيجا الكعبة فلو أومبا وانا أومبا فيف إلا مكاء وتصدية مكاء يعني صفير وبيجا مبينجا والتصدية التصفيق تصدية لكبيجا كوسي التصفيق ده هي التصدية كوي تبيع كبيجا كوسي نتبيع مشركون أهل الشرك والعياذ بالله kwa hivyo kupiga kusi kwa mwanamume ameparaga haramu mara mbili haramu ya kwanza ni tashabbuh bil nisa haramu ya pili ni tashabbuh bil kuffar waliaadha billah lakini hebu nenda kamwambie mwanamume yote habari atakuona wewe ndio mwanzo unawazimu kama yeye kumwambia maneno haya namna dini ilivyokuwa geni rasulullah bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban wallahi leo hii mpate mcha wote mbele barabara simamisha mwambie bwana kupiga kusi ni katika kabairu dhunub atakubali ni ngumu kukubali kwamba eh kabairu dhunub shatupigwa haddi mtu ana haddi kuna haddi kwani lakini kupiga kusi si, ni kabair kwa sababu dhambi lenye laana ni kabair kwa hiyo anajifananisha na mwanamke amefanya dhambi dogo huyu kabira min kabairu dhunub na kupiga kusi kujifananisha naye sasa ukimweleza hiyo atakwambia ah lakini sasa nyinyi watu wa mikazo nyinyi nyinyi mambo yenu ni shida tu nyinyi hadha hiyo ndio tabia zetu sisi tutafanya mambo nakumbuka ile riwaya Anas hadithi ya Anas radhiallahu anhu arda alimwambia mmoja katika tabi'in maneno mazito sana naye Anas alipata umri alikufa 90 na alikuwa Basra akawaambia innakum ta'maluna a'malan innakum al-yawm ambao wale wale tabi'in nyinyi leo hii ta'maluna a'malan mwafanya matendo hiya adaqqu alaykum min ash-sha'ra kwenu nyinyi mwaona matendo madogo membamba kama nyele kama unyele ile nyele nyenye nyenye nene nyembamba ule unyele wako hayo mambo mayona madogo membamba kama nyele yako ya kichwa kunna na'udduha min alkabair sisi masahaba zama zetu hayo tukiona ni kabira min kabair nyinyi mwasema sasa mambo madogo lakini sisi likotoaelewa tuona ni kabairu dhunub kabair adhunub ni nani leo katika sisi yani aweza kuamini bila kupinga kwamba kupiga kursing madhambi makubwa kwa wanaume yuko ni nadra nenda kaulize pale kote zunguka kote hata hawezi kufikiria kwamba kupiga kursing katika kabira min kabair wa sadaqa Anas radhiyallahu anhu Allah haya mambo ni madogo kwetu lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa lidhalika kama Allah alivyosema kuhusu hadithu ifk walaona kuzungumza ifk matezo watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah adhim imeona mambo madogo kuzungumza mambo haya lakini kumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo mazito makubwa kwa hivyo jambo likikatazwa kwenye sheria usiseme ndogo hili a ah, a ah, wewe achana nalo hata kama hujui makemeo yake hata kama hujui uzito wake wewe wachana nalo usifanye kwa sababu uweza kuliona ni lepesi kwenye macho yako lakini kumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika adhaim والعياذ بالله حديث نفواتني حديث عبد الله بن عمر حديث ثلاثين نتانو أسمى كتك عنواني حديث موضوع حديثي من حسن تقديرك لزوجك نكتك أزوري وكمهشيم wa أن تستأذنيه ni umuombe ruhusa fi umuriki katika kufanya mambo yako kabla fi'liha kabla ya kutenda hiyo ndio anwani ya hadithi eh si yangu haya siku ya buni ha lakini nasema ni katika uzuri wa mwanamke anayeheshima na mumewe sio kila mwanamke sio kila aliye na heshima mwanamke aliye na heshima na mumewe ufanya vipi antastadhini umuomba ruhusa mumewe fi umuriki katika mambo yake yote kabla an yafalaha kabla ya kufanya sio utende kwanza kisha ah nalifanya hiyo hiyo huu ni utovu wa adabu kiasi fulani kwa mwanamke bila shaka hata kama mume baadaye ukimwambia atakuridhia ni sawa lakini fihi narsu adab bila shaka والصحيح والادب ni amwambie kabla ya kutenda kwa sababu mume ndiye wali amru wake ndio wali amri yake lidhalika <clears throat> inavyotakikana kisheria na ni katika husnul ishra na ni uzuri wa kutangamana na mume wake amuombe ruhusa amuombe ruhusa akitaka kufanya mambo yake yoyote kuna amri kadha kadha kadha wao naje akikupa ruhusa mumeo sasa tafanya na akikataa basi elewa elewa na uheshimu amri ya yule mwanamume hiyo ndio adabu sio masala ushakwenda usharudi ushamaliza shughuli zako zote ah basi alikuwa nakueleza analifanya hiao hiao hiao hiao ah sasa hapo mwanamume atake asitake itabidi aridhike kwa nguvu na yeye ushasema ah nilimuelezea akakubali la ulimkubalisha kwa nguvu kwa nguvu maana kisa tendo lishatokea atakataa vipi mwanamume alishatokea lile tendo adhabu kwa hiyo ni kama ile ruhusa imetukuliwa kwa nguvu na hii ni utovu wa adabu bila shaka lakini mwanamke mwenye heshima na haya na, na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi huwa hamvuki amri ya mume kwa sababu hii ni amri ya Allah ndio aliyowapa wao juu ya mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala asema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa kwa sababu ngapi sababu mbili Allah alitaja sababu mbili ndio sababu alimfadhilisha jinsi ya mwanamume kuliko jinsi ya mwanamke sababu ya kwanza bima faddala Allah bihi ba'dahum ala ba'd ni kwamba Allah mwenyewe ametanguliza uume mbele kuliko uke hii ni fadlullah yutihi man yasha na lazima mwanamke aridhia kuna kufanya wivu itakuwa yeye wanaume wamekuwa mbele la sababu Mola wako ataka hivyo Mola wako ndo ataka hivyo ah waweza kumpinga hampingi kama waweza lidhalika Allah asema bima faddala Allah bihi ba'dhum ala ba'd mwenyewe tu Allah ameitanguliza jinsi ya kiume ikaiweka mbele kuliko ya kike hiyo sababu ya kwanza kufadhilisha mwanaume kwa sababu ya jinsi yake ni bora jinsi yake ni bora sababu ya pili wabima anfaqu min amwalihim wabima anfaqu min amwalihim na kwa yale mali wanaotoa nafaka ile nafaka anaotoa nyumbani kumlisha ule mke kulisha watoto kupeleka nyumba hiyo ni sababu ya pili iliyomfanya mume ayeko juu yako ayeko na kawama amefadhiliwa juu yako sababu ya pili <clears throat> sasa mwanamke akiwa aitaka yeye hiyo sababu ya pili enda mbio lazima awe yeye ndio huleta pale nyumbani maana yake huwa tarajalat ndo shakuwa mume sasa خلاص maana hii cheo nipewa mume wewe kitaka wewe maana yake huwa ni mume wewe peleka nyumba yako kama waweza hadha hadha na hii ndo mashakil mengi leo imetuletea talaka nyingi imetuletea husuma nyingi ni kwa sababu mwanamke al'an tarajalat tarajalat mwanamke sasa autaka uume kwa nguvu kwa nguvu hata maumbile yake hayaruhusu lakini analazimisha awe mume yeye wal billah na hapa ndipo panapoharibika familia nyingi fallattaqillah huyu mwanamke anamchi Allah subhanahu wa ta'ala amuogope Allah subhanahu wa ta'ala wallahi mwisho ni muhasaba Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka taa ya mume kwenye shingo yako ni amana na utakwenda kusimamishwa uulizwe wewe uliwekewa amri na uwajibu wa kumtii mumeo na kumsikiza ulifanya nini kwenye hiyo hapo ndo utakapokwenda kujua wajua shida inacholetea haya maafa kubwa ni shida ya gharb algharbu alkafir wana kasumba wameingiza kwa wanawake wana kitu nimesikia hufundishwa huko kwao wanapokwenda wanaambiwa kwamba mwanamume ni mshirika wako kwenye maisha meona meona sumu hii hii sumu kama shinda ya nyoka ametiwa binti kutoka kisoma ambiwa ukija ukiolewa mwanamume ni mshirika wako yani yeye ni ana hisa na yeye hisa ni mshirika wako kwenye maisha haambiwi kwamba mwanamume ni bwanako ndiye bwana wa maisha yako haambiwi hayo haambiwi kwa sababu akiambiwa hayo atakuwa amedhulumiwa kwao eh sasa anapotoka na fikra hii mwanamke kwao kwa mimi ndio kushirikiana na maisha na mume ina maana mimi na share na mume ana share hapo ndo chanzo cha nyumba kuharibika kwa sababu ukimwambia kitu la na mimi pia nina haki na mimi pia nina sauti hapa nyumbani wewe leta na mimi naleta na mimi bwana usione hivi mimi ni mshirika wako tu kwenye maisha sasa hivi nitatafuta mshirika mwingine ha hizi ndizo sifiki lakini lao mwanamke atalelewa kwamba mume ndiye sayyid ndiye bwana ndiye mwenye amri yako basi atatoka nyumbani na ufahamu mzuri atajua yeye baada ya kishakuolewa toa ya babake ni nyuma mwanzo mtaa mumewe iko pale na haya ndio mafundisho hakai katika wanawake wazele hakuna cha mshirika ikiwa wewe ni mshirika wa mume kwenye ndoa mbona mtume amekuita mateka kwenye hadithi sema fa innahunna awanin ni mateka indakum kwenu nyinyi mateka anashirika na bwanake ama uko chini ya bwanake mtu ameteka ni mtumwa ametekwa si uko chini ya bwanake kwa nini mtumwa amemfananisha na mtumwa mwanamke kwa sababu yuko chini ya amri ya bwanake kama ambavyo kwamba mtumwa yuko chini ya amri ya bwanake huu ndio mafhumu sahihi ikisema mwanamke amefananishwa na mtumwa ule alionunuliwa shingo amefananishwa kivipi kitwaa si kwamba yeye ni mtumwa kweli la kitwaa kama ilivyokuwa ni wajib mtumwa amtii bwanake ndivyo hivyo hivyo ni wajib mwanamke mtii mumewe hiyo ndio wajibu shaba kwenye hadithi ittaqullaha fi nisa fa innahunna awanin indakum yani ni mateka sasa itakuwaje mateka awe ni mshirika kwenye maisha hadha min aljahl ndio hao wanaodai ndio hii fikra nimepata kugundua kumbe leo matatizo mengi tupatia sababu haya mwanamke anaona yeye anao pia mwanamume anao na yeye anao kama yana sauti na mimi na sauti oh kwa nini peke yako na mimi pia nina haki ah hapo ndipo nyumba uharibiki utakuta mathalan kwenye husuma ni mtoto mwanamume hataki aende kwa mwanamke kwa sababu atazembea kwenye malezi atamnini hakuna mimi pia nina haki mimi pia nina share mimi pia nina hiyo hatakuwa utaweza huwezi paka baba hadha hu kwenda kwenye mahusuma kwa sababu amepewa fikra yeye ni mshirika kwenye ndoa na hii ndio imetumaliza imetuharibia maisha kabisa leo falaka zimekuwa nyingi waliaadhu billah wallahi tumechunguza sababu kiangalia utesi utakuta mwanamke yuadai jambo si laki sheria yani haikumpa kabisa kule kwa hivyo bana haya ndio inavyotakana haya tunayoyasoma haya ndio hakika inavyotaka sharia na hayo mengine tuwekeni kishogoni huku kishogoni kwanza amrullahi wa amrul rasul umeambiwa ukitaka kutoka ombe ruhusa wewe omba ruhusa sema ah hana neno bwana hakuna neno la la la, la. iko neno iko neno ndio maana sheria ikakwambia ombe ruhusa kwa sababu wewe hujui mwanamume atasikia nini rohoni hata akakuachia ukatoka wajua atasikia nini kwenye moyo wake matadiri anti lidhalika ndio sheria ikaweka istidhan hadhi min aladab sasa sasa ikiwa msichana amemwona mamake ufanya hivyo na yeye akiolewa atafanya zaidi ya hayo hata tamshinda mamake na ule mama huwa hawezi tena kumnasihi mwane ikifika hali hiyo kwa hivyo kina mama wao wenyewe wataka wamche Allah subhanahu wa ta'ala wajaribu kupanda malezi mazuri kwa wasichana wao wasende wakawaibisha baadaye ya kuleta maneno kama o oh, mimi o oh, ni hisani tu bwana wanafikiri lazima bwana nikutumikie ni hisani ni hisani ikija kwenye masuala ya taa kwamba ah, mimi ni mshirika na wewe kwenye ndoa bwana na haki sawa sawa na nusu kwa nusu kumbe fikra hizi ametoa huko kwa anakokwenda kwa gharb sasa haya ndo maana na wao wanataka hivi wao wanataka hivi kwa sababu wao wenyewe wanaishi maisha haya mume amri yake mke amri ni yake lakini uislamu sio hivyo amri ni ya mmoja tu kwenye nyumba peke yake huyo ndo anastahili kutoa amri hakuna viongozi wawili mahali pamoja hadha hu an abdullah ibn umar radhiyallahu anhu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال bin Umar amepokea kwamba mtume الصلاه والسلام asema idha sta'dhanakum nisaukum bil-layli wakiwaomba ruhusa wanawake wenu usiku ila al-masjid wataka kwenda msikitini fa'dhanuhunna waruhusuni fa'dhanuhunna fa'dhanu lahunna waruhusuni waende akhrajahu al-bukhari wa muslim imekuja ziada <clears throat> ziada mbele hadithi inda Ahmad wa Abi Daud wa buyutuhunna baada mtume kutuamrisha tuwaruhusu wanawake kisha akasema wa buyutuhunna lakini wao kuswali majumbani mwao khairul lahunna ni bora zaidi wakitaka kwenda msikitini mtume atuambia tuwape idhini lakini wakitaka kuswali nyumbani ni bora zaidi hadha haya ndo maneno aliyosema mtume sallam ametukataza sisi wanaume kuwanyima ruhusa kwenye mambo yao fulani moja katika jambo ambalo ruhusa sharia tusiwako tusiwakatalie ni kwamba wakitaka kwenda msikitini nikitaka kwenda msikitini kuambiwa sisi wanaume tusiwanyime ruhusa wanawake wakitaka kwenda msikitini maana yake huwa ni ni atoke kwa kitu chake kitaka kwenda msikitini ama aombe asimwambie ah, kuhusu msikiti bwana huna khiari bwana lazima unipe shikandia utoka toka la idha sta'dhana tumesema idha sta'dhanakum wakiwaomba ruhusa wanawake ina maana ikiwa wakienda msikitini hawakutoomba ruhusa tuna haki kuwakataza ndio mafuhumu ya hadithi hadithi yasemaje idha shartia idha sta'dhanakum wakiwaomba ruhusa wanawake kwenda msikiti msiwanyime mafuhumu yake ni kwamba lao watatoka kwa vichwa vao hawakutuomba ruhusa tufanye nini tuwanyime tuwanyime kwa sababu hawakuiomba ruhusa hadha <clears throat> na mwanamume naye ukisha kuomba ruhusa ukisha kuomba ruhusa ni vizuri yustahabu yustahabu yapendekezwa yapendekezwa ukubali si wajibu si wajibu lakini yapendekezwa usimkataze yapendekezwa ukubali na umwachie aende wala lawa tamnyima lawa tamnyima sawa ni istihbab ni istihbab si amri ya wujub si lazima lakini lawa tamruhusu ndio bora zaidi naam hiyo نعم هذا هو معنى الحديث في fawaid alfaida alula faida ya kwanza alhadith dalilun hii hadithi ni dalili ala adami man'i nisa al-idhna bidhahabi ila al-masjid hadithi yaonesha kuwatoa nyima adami man'i nisa kutowakataza kutowanyima wanawake al-idhna ruhusa bidhahabi ila al-masjid kwenda msikitini walau bil-layli hata kama ni usiku hata kama sala za usiku alfajiri sana giza ama isha ama maghrib madamu amekuomba ruhusa tume akwambia usimkatalie mwachie aende msikitini kama ameomba ruhusa وفيه أيضا وفيه أيضا فإذا بيل حديثي أن الإذن المذكورة هي رهوصة إنه كسوديوة kwenye hadithi ni fima la yajibu alaihinna ni katika mambo ambayo kwamba si wajibu kwao lian si wajibu kwao wazi liannahu law kana wajiban kwa sababu hayo mambo anayoombea ruhusa lao kama lazima lantafa maana alistidhan ile faida ya kuomba ruhusa itakuwa shaondoka kama lazima si afanye kuomba ruhusa ni lakini maana mwanamke kuomba ruhusa kwenda msikitini hii ni dalili kuonesha yeye si lazima kwenda msikitini kama lazima sharia haingemwambia omba ruhusa alaan sasa kwa mfano mwanamke atakomba ruhusa atakusali swala za faradhi tano bwana mume wangu ni ruhusu atakusali swala ya dhuhuri sasa utaniruhusu ah iko hiyo hiyo hakuna kwa sababu hiyo ni wajibu kitambo kwa haki ya sharia mume akukataza sikukataza ama yeye kutoka kwenda msikitini si lazima sasa madamu si wajibu wewe kutoka kwenda msikitini sasa jambo kama hilo mpaka ruhusa mumeo mpaka ruhusa mumeo kwa sababu si la wajibu kufunga ramadhani mwanamke atamwomba ruhusa mumewe nitakufunga ramadhani taniruhusu ama atafunga tu kwa kitu chake atafunga tu kwa sababu ni amri ya sheria hii haitaki ruhusa ya mume Allah shakupa ruhusa kitambo lakini akitakufunga sunna ameambiwa ni ah la yajuz asifunge somo ya sunna mwanamke ikiwa mume wake yuko hadhir Allahu akbar Allahu akbar angalia ukubwa wa haki ya mume hapana mchezo ibada ya sunna ibada ya sunna mwanamke amekatazwa kufanya na ni ibada ya sunna asifanye mpaka idhni ya mume kifu mambo ya mubah mambo ambayo si ibada sasa mubah onta kutoka onta kwenda harusini onta kwenda machangani onta kwenda yao akikatazwa fure ya vimbe mpaka pasuki na mambo tena mubah hata tasia lazima eh la shaka mwanamke hapaswi kufikiria hivyo ikiwa kufunga saumu ya sunna ni ibada jikurubisha kwa Allah hauna ruhusa mpaka idhini ya mumeo kefu kutoka kutoka kwenda hiao kwenda huku nitakwenda kule nitakwenda sokoni nitakwenda hiao eh ha lazima amri ya mume kwa sababu hao mambo sheria haijakwambia lazima ufanye wewe wawe gero wawe haya kufanya kazi lazima mwanamke lazimisha afanye kazi kama mume hakuruhusu hawezi kutoka majuz hapo haram alayhi la yajuzu kwa sababu sharia haijamkalifisha yeye kuleta riziki imemkalifisha mume ni wajibu kwa mume wa hakadha kwa hivyo yale mambo ya wajibu kisheria mwanamke atafanya kwa sababu sheria inataka ama mengine ambayo si ya lazima ni ya mubah ni ya sunna ya nini lazima idhini ya mume lazima idhini ya mume thalithan katika faida ya hadith katika fawaid za hadith ulama wamekhtalifiana kuhusu kusema billaili idha staadhanakum nisaukum billail wanawake akiomba ruhusa usiku ina maana mchana yajuzu kuwakataza la hii billaili hii billaili haina maana hivyo baadhi ulama sema hivyo wanawake yaruhusiwa kuna msikitini usiku tu ndio tuwape ruhusa mtana tusiwape kwa sababu sheria inasema billaili wakiomba ruhusa usiku ina maana ukituomba mtana ruhusa tutawakataza haina maana hii kaida haina mafhumi haina maana hiyo maana yake ni mafhumul aula ikiwa usiku yani na ni wakati mzito tumekatazwa kuwanyima ruhusa kefu mtana ndio hiyo ndo maana sahiha hadi yani mtume nitaje usiku ikiwa usiku wakati wa giza na uzito tumekatazwa kuwanyima ruhusa kefu kituomba ruhusa mtana ndo zaidi tusiwakataze eh hiyo ndo maana hadithi ndo zaidi tusiwakataze yani mimbabi mafhumul aula au qiyasul aula yaitwa kwenye usul fiqh inaitwa qiyasul aula yani ikiwa usiku tusiwakataze basi mtana ni aula zaidi tusiwakataze وفيه أيضا يمشي كماليزيا وفيه أيضا أن من شأن النساء anna min sha'ni nisa ni katika dasturi na mambo ya wanawake ya kawaida al-istidhanu li azwajihin kuwaomba ruhusa waume zao hili jambo la mila na dasturi na fitra hata kimaumbile utamkuta saa nyingine mwanamke mwenye anaelewa sawa sawa hata mambo yake ya kawaida ya hasa yake mwenye nafsi yake kumuomba ruhusa mumewe ile heshima na ilivyozidi il, il, il, il ina ile ina, ina ile kumtambua mume wake na kumuonesha ihsan utakuta maslaha yake mwanamke hasa yake mwenyewe mambo yake ya kawaida yake utakuta bado anamshauri mume na anamuuliza ruhusa mume hii ndio shani ya mwanamke na uzuri wake na heshima yake kwa mumewe kwa yule anaoelewa ama wale wanaingia kwenye ndoa kutafuta mwendani mimi natafuta partner eh natafuta mwendani wangu kwenye ndoa huyu hafaulu mara nyingi haya hafaulu huwa kikaa sana mwaka maana tafuta mshirika hatafuti mume utafuta mshirika hawa mara nyingi ndo hao tunaowaona sasa utasikia um, tena mtimbi um, umepasuka huku bomu limepasuka kule mara pasuka huku ma, hakuishi sababu nini ni mwanamke ameolewa kwa nia ya shirika si nia kwamba yeye ni mke na mume uko juu yake hii ndo imeleta shida yote wallahi hii jamii wallahi tungepata wanawake wako sawa sawa namna hiyo ah he neema ingelikuwa manake mama ndio mlezi mama ndo anainusha jamii hawa watu wakivurugwa wakikorogwa kule majumbani خلاص tantahi kul shay wal billah kwa hivyo wanawake wawe na akili watumie akili zao watumie busara zao watumie wawalee binti zao pia kwa akili kwa busara kwa hekima sifa ya mwanamke si kwa kwamba ana pembe juu ya mume hiyo sifa hiyo si sifa hiyo ni aib na fadhiha na ar na, shanar kwa mwanamke kwa na, kila akiwa mtiifu na mpole kwa mume wallahi kila akiwa mzuri na mwema inda Allah subhanahu wa ta'ala naktafi bihadha leo tutakuwa matoizo hadithi mbili insha Allah ta'ala naktafi bihadha القدر تقوم حديثها 35 تقوم